بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par ceux qui sont rangés en rang, فالزاجرات زجرا par ceux qui poussent les nuages avec force, فالتاليات ذكرا par ceux qui récitent en rappel إن إلهكم لواحد Votre Dieu est en vérité unique, رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, et Seigneur des levants. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles, وحفظا من كل شيطان مارد afin de le protéger contre tout diable rebelle. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, les anges, car ils seront harcelés de tous côtés, دحورا ولهم عذاب واصب et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel.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 Hum Il n'y aura qu'un seul cri, et voilà qu'ils regarderont. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين Et ils diront, Malheur à nous, c'est le jour de la rétribution. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون C'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonge. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient, من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise. وقفوهم إنهم مسؤولون Et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. ما لكم لا تناصرون Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement بل هم اليوم مستسلمون Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون Et les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين Ils diront, c'est vous qui nous forciez à la mécréance. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين C'est vous plutôt, diront les chefs, qui ne vouliez pas croire. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous, c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs.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 Vous allez certes goûter au châtiment douloureux. Et vous ne serez rétribué que selon ce que vous œuvriez. إلا عباد الله المخلصين sauf les serviteurs élus d'Allah. أولئك لهم رزق معلوم Ceux-là auront une rétribution bien connue, فواكه وهم مكرمون des fruits, On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source, بيضاء لذة للشاربين blanche, savoureuse à boire. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas. وعندهم قاصرات الطرف عين Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, au regard chaste, كأنهن بيض مكنون semblables au blanc bien préservé de l'œuf.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 قال تالله إن كدت لتردين et dira par Allah, tu as bien failli causer ma perte. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين Et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice.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 إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. طلعها كأنه رؤوس الشياطين Ses fruits sont comme des têtes de diable. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم Puis leur retour sera vers la fournaise. إنهم ألفوا آباءهم ضالين C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement. فهم على آثارهم يهرعون Et les voilà courant sur leurs traces.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 وتركنا عليه في الاخرين Et nous avons perpétué son souvenir dans la postérité, سلام على نوح في العالمين paix sur Noé dans tout l'univers. انا كذلك نجزي المحسنين Ainsi récompenserons-nous les bienfaisants. انه من عبادنا المؤمنين Il était certes un de nos serviteurs croyants. ثم اغرقنا الاخرين Ensuite, nous noyâmes les autres. وان من شيعته لابراهيم Du nombre de ces coreligionnaires, certes fut Abraham, اذ جاء ربه بقلب سليم quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint, اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون quand il dit à son père et à son peuple, Qu'est-ce que vous adorez أئفكا آلهة دون الله تريدون Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah فما ظنكم برب العالمين Que pensez-vous du Seigneur de l'univers فنظر نظرة في النجوم Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles فقال إني سقيم et dit Je suis malade. Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et dit Ne mangez-vous pas Qu'avez-vous à ne pas parler فراغ عليهم ضربا باليمين Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. فأقبلوا إليه يزفون Alors les gens vinrent à lui en courant. قال أتعبدون ما تنحتون Il leur dit Adorez-vous ce que vous-même sculptez والله خلقكم وما تعملون alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم Ils dirent qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes là-bas. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين Et il dit, Moi je pars vers mon Seigneur, et il me guidera. رب هب لي من الصالحين Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux.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 إنه من عبادنا المؤمنين Car il était de nos serviteurs croyants. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Et nous le bénîmes, ainsi que Isaac.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 Et nous leur apportâmes le livre explicite. Et les guidâmes vers le droit chemin. وتركنا عليهما في الآخرين et nous perpétuâmes leur renom dans la postérité, سلام على موسى وهارون paix sur Moïse et Aaron, إنا إنا كذلك نجزي المحسنين Ainsi récompensons-nous les bienfaisants.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 سبحان الله عما يصفون Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. إلا عباد الله المخلصين Exception faite des serviteurs élus d'Allah. فإنكم وما تعبدون En vérité, vous et tout ce que vous adorez, ما أنتم عليه بفاتنين ne pourrait tenter personne, إلا من هو صال الجحيم excepté celui qui sera brûlé dans la fournaise. وما منا إلا له مقام معلوم Il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue, وإنا لنحن الصافون nous sommes certes les rangés en rang, وإنا لنحن المسبحون et c'est nous certes qui célébrons la gloire d'Allah.